ni uzushi na uzushi wote ni haramu hata kama ukinasibishwa na ibada kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd mwenye kuzusha jambo katika dini yetu ni mwenye kurudishwa wa fi riwayati limuslim katika riwaya alitoa Imam Muslim katika sahihi yake man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad mwenye kutenda tendo ambalo si katika dini ni lenye kurudishwa na ahlul ilmi wabainisha kwamba maana yake ni kwamba yule aliyezua na ambaye ametenda, siye aliyezua bali katenda kitendo kilichozushwa na aliyezua, wote wana hukumu moja, nayo ni hukumu ya dhambi ya kufanya bid'a. Ayuha almuslimun, enyi islam kipindi ambacho tunaendelea kubainisha haramu hii na bid'a hii haina asili katika dini na kwamba hakuna khilaf kati ya ahli ilmi wanaozingatiwa kuhusiana na masala haya katika dini sio kila jambo lina khilafu inayozingatiwa kuna kauli nyingine zinazoenda kinyume zinaitwa zinaenda kinyume na haki sio khilafu mtu leo akija akisema akatoa fatwa kwamba swala ya dhuhuri iswaliwe saa kumi na moja jioni baada ya alasiri. Akasema hiyo ni fatwa, hatuwezi kusema hizo ni kauli mbili, kuna khilafu katika swala ya dhuhur. Hapana, tunasema kwamba huyu kakhalif kazusha, kaenda kinyume, kakosea, nahitajika atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu akasema shirki inafaa, inafaa kwenda kutazamia kupiga ramli, akatafuta na aya za uongo na kweli, akazusha ufahamu wake wa hovyo hovyo, akasema hii ni kauli. Akaja mwingine akasema wamekhtilafiana maulamaa kuhusu shirki, tutakwambia we ni mwongo. Huyu aliyekuja kujuzisha ushirikina huu, huyu amekosea na amehalifu, anahitajika atubie na atahadharishwe kwa makosa yake haya. Idhan sio kila anaenda kinyume na kauli ya haki katika dini inakuwa khilafu bali inakuwa ni kukhalifu kuna tofauti ya khilafu na kukhalifu wakati tunaendelea kubainisha haya na kwamba hakuna khilafu katika maulidi bali maulidi ni bid'a kama ambavyo ameeleza mtume sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha na bid'a ni jambo lolote lililozushwa likanasibishwa na dini au ibada, mtu akazusha jambo akadhani kwamba anapata anapata thawabu katika jambo hilo, imma qaul ima qauli au kitendo au i'tiqad, mtu huyo amezusha bid'a, na bid'a uharamu wake ni mkubwa baada ya shirki baada ya shirku billah madhambi yako na daraja tatu daraja ya kwanza ni kufru na shirki inaingia katika kufru daraja inayoshuka kidogo ni bid'a ikiwemo maulidi nabawi ni bid'a daraja ya tatu ni fisk kama uongo zina na mengineyo idhan ndio maana salaf wakasema albida akbar min alfisq bid'a ni kubwa kuliko fisk kwa sababu bid'a umeizushia dini umemzushia Allah kwamba kaelekeza hili ni katika dini wakati si katika dini ama fiski ni shahwa matamanio ya nafsi ambayo mtu anajua kabisa haya ni makosa na ahlul ilm wameeleza athari nyingi za bid'a Wakati tunaendelea kubainisha hayo na tunaendelea kubainisha kwamba hakuna hujja kwa wanaosema kwamba kuna bid'atun hasana na bid'atun sayyi'a, kwamba eti maulidi ni bid'a nzuri na si bid'a mbaya, na tukawaambia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema wa kullu bid'atin dalala, na kila bid'a ni upotevu. Alafu akasema wa kullu dalalatin finnar na kila upotevu ni motoni. Sasa inakuwaje ikawa bid'a nzuri halafu ikawa dhalala? Na kama ni bid'a nzuri, kwa nini iwe motoni? Kwa sababu Mtume anasema wa kullu dhalalatin finnar, na kila upotevu ni motoni. Idhan, wakati tunaendelea kubainisha haya na kufafanua haya kwa Waislamu na kwamba bid'a hii hayumo katika dini na kwamba hata wakikithiri wa, wafanyaji wa bidhaa hii, hata wakikithiri washereheshaji kwa maneno matamu matamu, kwa maneno mazuri mazuri, kwa namna yoyote ile, ni bidhaa ni uzushi, haumo katika dini ya Kiislamu. Wakati tunaendelea kubainisha haya na tunataraji kuendelea kuyabainisha, katikati ya jambo hilo yakazuka matatizo matatizo ya watu kutishia kuvuruga usalama wa nchi hii na usalama wa jamii yetu. Ayuha almuslimu, enyi Waislamu, sisi katika dini yetu tunaongozwa na miongozo iliyokuja katika Qur'ani na Sunna. Katika dini yetu tunaongozwa na miongozo iliyokuja katika Qur'ani na Sunna ni kweli nchi hii si nchi ya Kiislamu siasa za nchi hii si siasa za Kiislamu ni siasa za kidemokrasia zilizochukuliwa kwa wanafalsafa ambao wametunga mifumo ya kibepari mifumo ya, ya kisekularism yani kutokuwa kutenganisha kati ya dini na siasa au kutenganisha kati ya maisha ya mtu na dini secularism ina maana mbili maana ya kwanza ni maana ya ujumla ambayo ni hatari zaidi nayo ni kutenganisha kati ya maisha ya mwanadamu na dini maana yake mwanadamu asiishi kwa dini aishi kama mnyama hii ilishindikana kutekelezeka katika nchi nyingi pamoja na kwamba kuna baadhi wanajaribu aina ya pili ya secularism ni kutenganisha kati ya serikali na dini kati ya hukumu zinazotawala watu na dini watu wenyewe wana dini lakini serikali na hukumu zake hazina dini hii ina nafuu kidogo kuliko ya mwanzo hii ina nafuu kidogo kuliko ya mwanzo ambapo mfumo huu umezaa vitu vingi umezaa demokrasia umezaa uhuru freedom of speech uhuru wa kuongea freedom of opinion uhuru wa kutoa mawazo freedom of uhuru wa kuitakidi uhuru wa kila jambo uhuru wa kutukana ndio mifumo ilivyo na ndiyo mifumo ambayo imeenezwa katika dunia leo kupitia mikataba mbalimbali ya kimataifa ambayo nchi zimefaradhishwa kuifuata zimefaradhishwa kufuata mikataba hiyo idhan tunaishi katika nchi za namna hiyo ndio nchi nyingi duniani asilimia 99 ya nchi za dunia ziko hivyo. Kwa tunaishi hivyo, lakini ayuha almuslim, ewe Muislamu, pamoja na hivyo haizuii sisi kwenye dini yetu kufuata yale ambayo yanawezekana, kufuata dini yetu yale ambayo yanawezekana. Sasa yale ambayo yanawezekana ni yapi? Tutayataja yale ambayo yana mnasaba wetu katika tukio ambalo linatokea leo hii na mambo ambayo yanaendelea katika jamii lile ambalo linawezekana ni wewe kujua kwamba haifai kumtusi kwanza kabisa haifai kutusi muislamu wenzako kwa sababu yoyote ile haifai na vile vile haifai kumnasihi muislamu wenzako katika hadhara maasi ambayo ameyafanya yeye na nafsi yake mfano umemhisi fulani bwana huyu anatoka na mwanamke fulani kwa kificho, wewe ndio unajua hilo peke yako. Haifai wewe ukaja mbele za watu ukasema wewe fulani na kuna sihi, kwa nini unatoka na fulani ule mwanamke fulani? Watu walikuwa hawajui. Hiyo ni fedheha na wala sina saha. Ahlul ilmi ikiwemo al-Imam Ibn Rajab rahimahullah al-Hanbali ameandika kitabu kisemacho al-farqu baina an-nasihati wat-ta'yir au jina kama hilo tofauti kati ya nasaha na kuaibisha ikiwa mtu ana jambo fulani ambalo analificha ame, analifanya kinyume kificho ficho wewe hulijui au watu hawalijui unalijua wewe peke yako halafu kamnasihi mbele za watu haifai kwa sababu umemdhalilisha yule mwenzako ndiyo dini inavyosema uislamu mwenzako wa kawaida haifai na ukifanya hivyo unapata dhambi tumemaliza hapa na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza kwa pamoja kumstiri ndugu yake muislam Allah atamstiri siku ya Kiyama. Hii ndiyo maana yake, na hii ni tofauti na yule ambaye anafanya bid'a, anaeneza uovu katika, anaunasibisha na dini, akazungumza jambo ovu, bid'a akainasibisha na dini na akaizungumza, watu wakaisikia, inajuzu kumnasihi mtu huyu alanan, ili watu wajue waliosikia kwamba jambo hili ni makosa, na kama atajirudi mwenyewe itakuwa ni aula zaidi. Edhan, baada ya kuelewa hilo ni ipi manhaji ya Kiislamu kumnasihi mtawala manhaji ya Kiislamu kumnasihi mtawala ni kama ilivyokuwa hauwezi na haifai kumnasihi mwenzako mbele za watu na kwa mtawala ni ashadi ni zaidi haifai kumtukana muislamu mwenzako vile vile haifai kumtukana mtawala haifai kumnasihi mtawala mbele za watu haifai kumkejeli na kumwandika vibonzo mtawala haifai kumshambulia mtawala mtawala anakosea mtawala ni mwanadamu mtawala anakosea mtu yote anakosea hata wewe katika familia yako unakosea una watoto wako na unakosea watoto wako watano wawili na unakosea unashindwa wakati mwingine kuwatimizia haja zao inatokea hakuna aliyekamilika na familia yake hii inatokea lakini ni ipi namna ya kumaliza matatizo hayo ni kunasiliana sirran kuyazungumza matatizo yako kimya kimya yaweze kumalizika sio mtu aje ayazungumze mbele za watu hakadha kwa mtawala na hili mtume sallallahu alaihi wasallam madhumuni ya hili au hili mtume aliwaashiria wazi kabisa kuhusu mtawala akasema mtume sallallahu alaihi wasallam man arada an yansaha lidhi sultani yule ambaye anataka kumnasihi mtawala fala yubdihi alania asidhihirishe wazi asisimame katika mimbar au katika mikutano ya hadhara au katika vyombo vya habari akazungumza alanan kwa kumshambulia au kwa nia nzuri ya kumnasihi hata kama kwa maneno mazuri fala yubdihi alania hata kama kwa lugha nzuri asilidhihirishe hilo anasema mtume sallallahu alaihi wasallam walakin ya'khudh biyadihi lakini anatakana achukue mkono wake fayakhluwa bihi akae naye pembeni ni ishara ya kwamba akae naye faragha imma awe naye amfuate moja kwa moja aliko akae naye faragha au amwandikie barua au ampigie simu fa in qabila minhu fadhak akikubali na saha zake basi jambo hilo litakuwa limeisha na jambo hilo litakuwa alhamdulillah tatizo limeisha wa illa asipokubali akakataa kana qad adda alladhi alayhi mtu huyo hana dhima tena ashafikisha ashaondosha dhima iliyokuwa juu yake ni nini wajibu kwake aendelee kuwa mtiifu na kuwa na unyenyekevu na heshima kwa mtawala hata kama hajasikia nasaha zake Mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya nyingine anasema wa in daraba dhahraka wa akhadha malak yani anasema asmi wa ati wa in daraba dhahraka wa akhadha malak msikie mtawala na umtii hata kama akikupiga hata kama akikuchukua mali yako yani huwezi kupambana naye atakushinda hadha huwa al-maqsud ayuha almuslim baadhi yenu hizi hadithi ndio mara ya kwanza kuzisikia kamtafute shekhe wako muulize hizi hadithi zipo au hazipo nenda tu kwenye google tafuta kwenye vitabu vya hadithi angalia zipo au hazipo haya ni mafundisho yetu ya dini ya Kiislamu yani sisi hatuishi katika nchi ya Kiislamu lakini mafundisho haya tunaweza kuyafuata sisi hatuishi kwenye nchi ya Kiislamu lakini mafundisho haya tunaweza kuyafuata kwa sababu wewe ukiwa ni sababu ya yule mtawala kuwa kukasirika au ni sababu ya kuchangia sehemu ya amani kuvunjika wewe utakuwa masuli inda Allah utakuwa masuli mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kila damu moja itakayomwagika wewe utaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala nasallallahu alayhi wasallam wal afya nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi ونعوذ به من شرور أنفسنا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 Kulikuwa na wimbi kubwa la al qaeda kundi la kigaidi la al qaeda Kwa hiyo fikiria, katika mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa dakika mbili tatu unasikia mitutu ya bunduki, vijana wamekamatwa na mitutu ya bunduki nchi haijachafuka lakini kuna vikundi vikundi vinakamatwa lakini wewe uko mbali karibia kilomita kadhaa lakini hulali mwaka 2011 2012 na 13 tulikuwa miji hiyo hiyo na mlishuhudia na sote tumeshuhudia jinsi ambavyo nchi za Kiarabu ziliharibika wengi waliziharibu kwa mikono yao kwa sababu ya kudhani kwamba tunamnasihi mtawala kwa maandamano silmian ya kiusalama hatutobughudhi mtu tunashika tu mabango na kuyanyanyua na kusema tunataka haki zetu wa hakadha wakadhani kwamba itakuwa silmian ikawa hivyo Syria ikawa hivyo Masri, ikawa hivyo Tunis, ikawa hivyo Libya na nchi nyingine nyingi, Yaman na hakadha. Wakasema tunataka mustakbal afdal, tunataka mustakbal mzuri zaidi ya huo. Ayuha <laughs> almuslimun, mustakbal umekuwa mbaya kuliko ilivyokuwa kabla. Wamesema ahlul ilmi, ikiwemo Imam Ahmad rahimahullah, haikutokea watu wakatoka katika twaa ya mtawala kwa fujo kama iliyotokea katika miji hiyo tunaiona leo hii haijatokea watu wakatoka katika twaa ya mtawala wakawa na hali nzuri baada ya hapo, haijawahi kutokea abadan. Idhan tuchukue ibra. Ahlul ilmi wameeleza, kwanza Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza, ahlul ilmi wameeleza tena kwa mifano. Tunataka nini? Nazungumza mimi, nazungumza kwa mujibu wa dini yetu ya Kiislamu, kama ambavyo sheria za nchi hizi zimeruhusu pombe, zimeruhusu miziki zimeruhusu madanguro zimeruhusu mtu afanye anavyotaka ayabudu dini anayotaka lakini sisi katika mimbari hizi hizi tunaharamisha na tunakataza watu kunywa pombe tunakataza watu na ushirikina tunakataza watu kuwa na dini nyingine zaidi ya dini ya Kiislamu tunakataza katika mimbari hizi hizi kwa hiyo sheria hizi pia zimeruhusiwa katika sheria hizi za nchi hizi za kuandamana na kwa sababu katika dini yetu imeharamishwa, pia tunasema haifai. Lazima tuelewane vizuri, usiende kwa matamanio ya nafsi yako. Sikiliza nasaha ya mwisho, kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, yeyote atakayeamka asubuhi akiwa na amani katika nyumba yake, muafan fi jasadihi akiwa na usalama na afya katika mwili wake mwili wake indahu qutu yaumihi ana chakula cha siku moja tu ana mlo wa siku moja tu ameamka na amani nyumbani kwake ana afya halafu ana chakula cha siku moja tu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fakaannama hizat lahu dunya bihadafiriha neema hiyo aliyokuwa nayo mtu ni kana kwamba amekusanyiwa dunia yote kwa pembe zote yani ni mfalme anaishi kwa raha maana yake ni kwamba la kwanza likivunjika mengine yote hana faida man asbaha ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza na hili la amani man asbaha asbaha minkum aminan atakayeamka asubuhi ana amani katika nyumba yake leo hii nchi ambazo hazina usalama zina machafuko hajui mtu asubuhi ataamkia wapi nchi jirani tunaziona za Kiafrika kila siku watu wanahama maeneo ya Kongo na kwingineko kila siku tunaona nazungumza haya nasihatan nasaha kwa waislamu wanaofuata uislamu sizungumzi hili kwa kufurahisha mtu na hii ndio dini yetu na kila tukio linazungumzwa kwa mujibu kila Ijumaa tunazungumza kwa mujibu wa matukio yanayotokea na kwa sababu sheria yetu inazungumza siasa lakini siasa za kisheria kama hizi dini yetu inazungumza siasa lakini siasa za kisheria kama hizi hii ndio manhaji salaf inavyotaka hii ndio dawa salafia inavyolingania kwa sababu dawa salafia ni rahma na kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amezuia sababu zote za kutokea mauaji ikiwemo kuashiria hata kuashiria kwa silaha hebu sikiliza hii hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ayuha almuslim mtume sallallahu alaihi wasallam amesema man ashara ila akhihi bihadidatin mwenye kumwashiria ndugu yake kwa chuma chochote kile fa innal malaikata tal'anuhu hatta yanzi'a hakika malaika anamlaani mpaka acho kumnyoshea anasema wa in kana akhahu li abihi wa ummihi hata kama anemnyoshea ndugu yake wa baba na mama anamlaani haifai hizo ni sababu za kuvunja amani na anasema mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hapo muttafaqun alayhi hii hadithi iliyopita ana ana arahu muslim akhrajahu muslim fi sahihi hadithi ya muttafaqun alayhi kutoka kwa Abu Hurairah radhiallahu anhu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la yushiru ahadukum ila akhihi bisilah asimwashirie mmoja wenu ndugu yake kwa silaha fa innahu la yadri la'alla ash-shaytana yanzi'u fi yadihi asema as, hakika yeye hajui huenda shaytan yanzi'a fi yadihi huenda shaytani akaondosha ile silaha katika mkono wake fayadau fi hufratin minan nar, yani akaiondosha akamrushia, akaingia katika shimo la moto, kwa maana akamuua. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokea hadithi na Jabir radhiallahu anhu amesema, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yutaata saifu an yutaata saifu maslulan. Nitoa hadithi Abu, Abu Daud na wengineo, na nisahihisha Tirmidhi na wengineo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza watu kupeana panga likiwa haliko ndani ya ala yake likiwa liko liko tupu lazima lifunikwe liingizwe katika ala yake ndio umpe mtu ili isije katokea bahati mbaya likadondoka likamkata kwenye mguu angalia hizi asbabu uislamu unazuia asbabu hata kama ni ndogo ndogo za uvunjifu wa amani je vipi kutoka barabarani na kusema tunataka kumtoa kiongozi tunataka tufanye nini hii ni ashad idhan ayuha almuslim tunazungumza haya kwa sababu ni katika dini na lazima uyasikie kama tunavyoongea mambo ya zaka mambo ya talaka na mengineyo narudia tena mtawala anakosea na ananasihiwa lakini kumnasihi kumwendee mwandikie barua kakae naye kikao kaa naye vikao omba vikao kae naye jadiliana naye hakadha alislam hatusemi mtawala makosa yake yanahalalishwa katika dini la makosa ya mtawala hayahalalishwi katika dini lakini tunakukataza wewe kuyaendea makosa hayo kwa njia isiyokuwa ya kisheria ikasababisha madhara makubwa zaidi ya makosa ya mtawala ambayo atakuwa ameyafanya au utadhani wewe ameyafanya اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم إنا نسأل الأمن في بلادنا اللهم إنا نسأل الأمن والبركات في بلادنا اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شرور أعدائنا اللهم أعز التوحيد والسنة والدعوة السلفية برحمتك يا أرحم الراحمين